الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu i neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Uvažena i cijenjena braćo, koji sjedite ovdje i vi koji slušate putem Palkalka, prvo, na, naše prvo predavanje posvećeno je jednom jako bitnom pravilu koje se koristi u svim oblastima islamskog prava. Pravilo za koje kažu da je jedna polovina vjere a po drugoj verziji jedna četvrtina vjere. Pravilo dakle koje, koju, koje ima izuzetnu važnost. Kako su naše predavanja iz fikha, iz islamskog prava, mi ćemo se ograniči, ograničiti na djelovanje ovoga pravila u tim okvirima i u tim granicama, to jest u granicama islamskog prava. O kojem pravilu se radi? Radi se o pravilu djela se vrednu prema namjerama. El umoru bi meqasidiha. Ovo pravilo je uzeto iz riješi poslanika sallallahu alihi wasallam innama al a'malu bin nijat. Djela se vrednu ili djela su s namjerama. Djela se vrednu prema namjerama. Čovjek dobiva ono što namjerava i tako dalje. A ovim hadisom je započet velik broj hadijskih zbirki. E zbog čega je rečeno da je to polovina vjere? Zato što je vjera nijet i djelo. Nijet nije dovoljan, nego je potrebno i da se taj nijet pretuči u djelo. A djelo samo također nije dovoljno ako ga ne prati nijet. I s te strane, nijet ima veliku ulogu, odnosno ovo pravilo je značajno i možemo kazati slobodno da je neka osnova u islamskom pravu. A to ćemo vidjeti kada budemo navodili praktične primjere iz različitih oblasti islamskog prava. Koliko je nijet bitan i koliko on utječe na šarijatsko pravnu normu, koliko on utječe na ispravnost djela i, ko, i kako, kako on utječe na razlikovanje samih dijela. A to je sljedeće pitanje kojim ćemo se baviti. Funkcija nijeta. Nijet ili namjera ima jednu od tri funkcije. Prva je da nijetom razdvajamo ispravno od neispravnog djela. Dakle, nijet je taj koji utječe na ispravnost, odnosno neispravnost djela. Onaj koji svojim djelom zanijeti izvršavanje Allahovi Đelešanu u naredbi, pokoravanje uzvišenom Allahu, traženje njegovog zadovoljstva, djelo koje gradi bit će ispravno. A onaj koji svojim, onaj koji nema takav nijet, nego mu je nijet nešto drugo, a to je dobiti neku dunjalučku korist, ugled, pridobiti ljudska srca i tome je slično, njegovo djelo neće biti prihvaćeno. Iako su, iako u svojoj formi se ono ne razlikuje od prethodnog djela, i jedno i drugo djelo postoji i u, to, u, u tom vidu su jednaka, ali prvo je urađeno radi Allaha Đelešanu sa iskrenim nijetom, a drugo nije urađeno s tim nijetom i prvo je validno, a drugo je a drugo nije validno, drugo je nevažeće. To je prva funkcija nijeta. Druga funkcija nijeta jeste razlikovanje dijela od uobičajenog postupka. Jer mi nismo obavezni da stalno budemo i badetu. Da činimo stalno da, da, da nam stalno nijet bude na umi. Jer imaju stvari koje je šerijet dozvolio, koji je islam dozvolio, nije učinio ibadetima. I ako ih čovjek bude radio, neće biti grešan. Neki uobičajeni postupci. I ti postupci se nekada ne razlikuju od obradoslovnih postupaka. U svojoj formi se ne razlikuju od obradoslovnih postupaka. Kao što je ostavljanje jela i pića. Post. Šta je post? Post je ostavljanje jela i pića i tjelesnih užitaka od određenog, od, od određenog vremena do, do određenog vremena. Čovjek to i bez posta može uraditi, može ostaviti hranu i piće i tjelesni užitak iz nekog svog razloga. Želi da bude na dijeti, želi da, da, da oproba svoje fizičke sposobnosti, koliko može izdržati, koliko se može odricati i tako dalje. Ono što ih razlikuje, što jedno čini ibadetom, a drugo čini uobičajenom radnjom, koja nije u suštini zabranjena, je nijet. Dakle, ova, ovo ostavljanje, ostavljanje jela i pića od izlaska, od pojave zore pa do zalaska sunca sa nijetom je post. Ali bez nijeta je obično gladovanje ili odricanje. Zato se za islamski post kaže da je odricanje uz nijet. Tako isto s druge strane, bilo koja druga radnja. Čovjek se može okupati, nije zabranjeno da se okupa, dozvoljeno da se kupa, čak je pohvalno i lijepo da se kupa, da se čisti. Ali kupanje će biti obredoslovni, obredoslovnog karaktera kada kada donese nije. I tim nijetom on svoj postupak razlikuje od nekog uobičajenog postupka. I ima nagradu kod Allaha Đelešanu, u stvari, to možemo se vratiti na prvu stvar, uh, on je obavezan u određenim situacijama da ibadet uradi radi Allaha Đelešana koji ne uradi, njegovo djelo neće biti ispravno. I treća funkcija nijeta jeste razlikovanje samih ibadeta. Kako ćemo razlikovati podni od ikindije? Kako ćemo razlikovati e, jedan namaz od drugog namaza? Ili jednu vrstu posta od druge, recimo obaveznu od dobrovoljnog posta. Obaveznog od dobrovoljnog posta. Eh, obavezno dijeljenje od dobrovoljnog dijeljenja. Razlikujemo, razlikujemo ih nijetom. Kada čovjek na nijeti dobrovoljno davanje imetka, to se ne može smatrati zakatom. I obrnuto, ako je obavezan dati zekat, to se ne može u isto vrijeme smatrati i zekatom i milostinjom. Jedno je ovo, a drugo je ovo. Dakle, nijet je taj koji utječe ili koji, kojem mi prepoznajemo jedno, jedno dijelo od drugog i na kraju krajeva to je obaveza, dakle preciziranje dijela je obaveza da bi dijelo bilo ispravno. Kada klanja podne, obavezen je da u svom srcu precizira da se radi o podne namazu. Kada klanja ikindiju, obavezen je precizirati u svome srcu da se radi o ikindi i tako dalje. To su tri funkcije nijeta. Koliko je nijet bitan i koliko je važan i e, pogotovo kada se radi o, o oblasti obredoslovlja, vidjet ćemo na sljedećim primjerima. Krenut ćemo redom od same čistoće. Abdest koji se uzme bez nijeta kod većine islamskih učenjaka nije ispravan. Ima dio islamskih pravnika koji kaže da je abdest bez nijeta ispravan jer, jer to smatraju samo čistoćom i čišćenjem. Dok većina islamskih učenjaka abdest smatra ibadetom obredoslovnim činom za čiju ispravnost je potreban nijet. Tako isto tejemum, tejemum bez nijeta nije ispravan. Oko toga nema razilaženja. Gusul bez nijeta nije ispravan. Smatrat će se pukim činom ovaj poljevanja vodom ako nema nijeta. To je kada je u pitanju čistoća. Pređimo na namaz. Namaz nije ispravan ako čovjek ne nanijeti ono što Allah Đelešanu od njega traži, a to je pokornost ili traženje zadovoljstva, ili traženje njegove nagrade, ili, e, ili bježanje od njegove kazne. Svaki od tih dijeta smatra se validnim. Šta znači biti iskren prema Allahu Đelešanu u nijetu? Iskren prema Allahu Đelešanu u nijetu znači ili da radiš stvar zato što ti on naredio, ili da je radiš zato da, ili, ili radiš iz razloga da bi izbjegao njegovu kaznu, ili radiš radi njegovog zadovoljstva, ili iz ljubavi prema njemu, ili zato što to on zaslužuje, sve su ovo ispravne nijeti. Nije ispravno kazati mi Allaha obožavamo samo iz ljubavi prema njemu, kao što neki kažu. Mi Allaha Đulešanu obožavamo i iz ljubavi prema njemu, i to nam je namjera, i zbog njegove veličine, a i zato što želimo njegovu nagradu i želimo se sačuvati njegove kazne. Jer neki kažu da su to čisto dunjalučki ciljevi. Ne, Allah Želešanu nam u Kur'anu o tome govori. On nas postiće da to bude naš, na, naš nije. On nam govori o veličini nagrade i o žestini kazne. Čime nas postiće da dijela radimo kako bismo postigli njegovu nagradu i zaštitili se od njegove kazne. I ne može sad neko doći, nama je obaveza samo da djela radimo iz ljubavi prema Allahu Đulšanu, a svi ostali ciljevi su dunjalučki i Allah iz tih ciljeva, iz tih pobuda ne prima djelo. To je neispravno. Zašto onda Allah Đulšanu toliko govori o nagradi? Zašto toliko govori o džennetu? Zašto toliko govori o kazni? Zašto poslanik sallallahu alaihi sallam u, na, u velikom broju hadisa govori o nagradi, govori o kazni? Da bi nas postakao da radimo radi te nagrade, A isto tako da bismo bježali od kazne koju Allah Želešanu pripremi onima koji, koji mu se budu suprostavili i ostavili ono što on od njih traži. Dakle, namaz je takav. Također zekat. Zekat, malo prije smo naveli primjer, ako ga čovjek daje sa namjerom milostinje, to je milostinja. Ako dijeli svoj imetak sa namjerom milostinje, to je milostinja. Ali ako ga daje da bi ispunio obavezu zekata, to je zekat. Također, ako neko za nekoga daje zekat, ova osoba za koju se daje zekat mora nanijetiti to djelo. I to je uvjet ispravnosti njegovog zekata. Također, nije dozvoljeno halaliti nekome dug na ime zekata, jer je zekat zekata, dug je dug. I, i mnogi drugi primjeri u ovoj oblasti. Pređimo na post. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men lam yubayti siyama min al-layl fala siyama lahu." Ko ne nanijeti post na veče, to jest prije pojave zore, nema mu posta. To je kada je u pitanju obavezni post. Dok za dobrovoljni post je došao izuzetak. Jer se prenosi da je poslanik sa oselem u toku dana došao kod Ajše radijallahu anha i tražio da jede. I ona mu je rekla da nema ništa. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zapostio od tog trenutka i rekao ja, na, dakle, zbog ovog razloga što nema hrane, ja postim. Time je napravljen izuzetak za dobrovoljni post. Dobrovoljni post je dozvoljeno zapostiti u bilo kojem dijelu dana, ali pod uvjetom da prije toga čovjek nije uradio ništa što kvari post. Da li to bilo do poodne, poslije poodne i piše mu se onaj period od kojeg je započeo postiti. Dok obavezni post nijet mora postojati u toku, u toku noći, to jest prije, prije pojave prave zore. Mhm. Na hađ, pređimo na hađ. Hađ nije ispravan ako čovjek ne donese nijet na određenom mjestu koji se zove mikat. Ako na tom mjestu ne donese nijet za hađ ili umru, njegov hađ nije ispravan. I čak je obavezan da se vrati na to mjesto i donese nijet ako prođe i donese ga poslije tog mjesta, hađ mu je ispravan ali obavezan da žrtvuje kurban kao kaznu za ostavljanje donošenja nijeta na to mjesto. Ali je nijet mora, nijet mora biti donešen prije hađskih obreda. Hađ neće biti ispravan bez tog nijeta. Pređimo, iziđimo iz okvira ob obredoslovlja. Međuljudski odnosi. Vidjet ćemo da i tamo nijet igra veliku ulogu u međuljudskim odnosima. U osnovi je muslimanu zabranjeno da se miješa sa nekim koga može pokvariti, ko može, ko može utjecati na njega negativno. Prije svega nevjernici, koji mogu svojim djelovanjem utjecati na njega i skrenuti ga sa pravoga puta. I ako to čovjek radi iz, čist, iz, iz tih pobuda, jednostavno samo da ubije dosadu, da potroši svoje vrijeme, takav vid druženja mu je zabranjen. Ali ako je njegov nijet, njegova namjera da s tim ljudima djeluje, da ih poziva prije svega svojim postupcima, svojim e, lijepim moralom, da pokaže primjerom šta znači musliman, onda se propis mijenja. Nijet utječe na propis. Nije tu među ljudskim odnosima utiče. Znači ono što u osnovi nekada zabranjeno postaje dozvoljeno zbog namjere. Pređimo na bračno pravo. U, u oblasti bračnog prava govori se, ili preciznije kada se govori o razvodu, imaju dvije vrste izraza koji se koriste za razvod. Bilo da su jasni ili dvosmisleni izrazi. Jasni izraz je da čovjek kaže ženi razvedena si, puštena si, nešto što jasno upućuje da je htjeo razvod. I tada ga ne pitamo za njegovu namjeru. Namjera je ovdje nebitna. Ako kaže jasne riječi, njegova supruga biva razvedena, pa makar on govorio ja nisam htio, ja sam se šalio kada su u pitanju jasni izrazi. Ali s druge strane imamo dvosmislene izraze koji mogu značiti i razvod, a mogu značiti nešto drugo. Da čovjek jednostavno u ljutnji ženi kaže idi dosta te, idi svojima, iziđi iz kuće. To može, može time misliti na razvod, a može misliti na nešto drugo. Jednostavno da da je da je odgoji da, da, da joj ukaže na, na njenu grešku i tako dalje. E ova druga vrsta postaje razvodom kada čovjek nije ti razvod. Ali Allah Želešanu zna šta je on nije ti, on ne može nikoga prevariti. Ako on kaže, ja nisam namjeravao razvod, kad ja će ga zadržati u braku. Ali ako je on imao namjeru za razvodom, njegovo, njegovo vraćanje neće biti puno važno. Odnosno, ostanak žene sa njim u braku neće biti punovaž, neće se smatrati brakom sa njegove strane. To će se sa njegove strane smatrati čime? Bludnom radnjom. Dok žena koju kadija na ovaj način vrati čovjeku, će biti legalno vraćena. Jer nije je nešto što je skriveno. I u tom čovjek može prevariti, može slagati. I kada kadija presudi nešto prema čovjekovoj izjavi, da je on to namjeravao, to ne ohalaljuje haram, niti oharamljuje halal. Na onome svijetu će čovjek biti pitan prema onome što je zanijetio u svome srcu. Ali je nama na ovome svijetu naređeno da postupamo shodno ljudskim izjavama. Ti kažeš da je tako dobro, ostaje onaj svijet, Allah zna šta si ti mislio, šta si htio, šta je u tvome srcu. Dakle, nijet igra, vidimo, odlučujuću ulogu i u oblasti bračnog prava. Pređemo, idemo dalje, u oblasti poslovanja. U oblasti poslovanja poznato vam je da postoji nešto što što islam strogo zabranjuje, kao što je kamata. A postoji određene stvari koje je islam dozvolio, odnosno određeni načini investiranja i razmjene dobara koje je islam dozvolio. Nekada nema razlike između tih između tih ovaj e, vrsta poslovanja osim u namjeri. Šta je kamata? kamata je davanje određene vrijednosti, uzimanje veće vrijednosti od te nakon određenog vremena. Ili odgađanje jedne od strana prilikom razmjene imetka. Dakle, da dvije strane razmjenjuju imetak, jedna od tih dviju strana odgađa. Ako se radi o novcu, zlatu, srebru i ovaj sličnim, sličnim predmetima koji mogu da budu predmetom kamate. U kreditu imamo taka, imamo takav ovaj baš, baš, baš tu formu imamo. U kreditu jedna strana daje, a druga kasnije vraća. Dakle, radi se o razmini imetka u kojem jedna strana odgađa isplatu. I to je u svojoj vanjskoj formi, nema razlike između toga i kamate. Ali je Islam prvo zabranio, drugo dozvolio zato što je cilj kredita dobročinstvo. Da se ljudima učini dobročinstvo. Da se čovjek koristi da nakon određenog vremena vrati. Dakle, namjera je utjecala na dozvolu, na zabranu prvoga, jer cilj kamate je iskorištavanje ljudi, bez ikakve, bez ikakve ovaj protu usluge, bez ikakvog truda, bez ikakvog napora. Kaže, šta je razlika između kamate i trgovine? U trgovini postoji trud, ulaganje napora, postoji rizik. Osoba koja kupuje, postoji mogućnost da tu robu ne pala. Dakle, ona se trudi, ulaže napor, e, podložna je riziku, Dok u kamati toga nema, čovjek daje, leži i kupi pare. Nema nikakvog truga, niti, truda, niti ulaganja, niti zalaganja. Ali je u kreditu koji se u svojoj vanjskoj formi ne razlikuje od kamati koju Islam zabranio, napravljen izuzetak zbog dobročinstva. Također ćemo naći i u drugim, i drugim vidovima poslovanja da je namjera odigrala jako bitnu ulogu u dozvoli, odnosno zabrani kao što je recimo kupovina uz plaćanje unaprijed. Čovjek uloži novac i nakon godinu dana mu bude donešena roba. Roba sa određenim ovaj svojstvima koja se spomenu prilikom ugovora. Zar to nije prodavanje nečega što ne postoji? A u islamu je to strogo zabranjeno. Ali je napravljen izuzetak zbog čega? Zbog velike potrebe ljudi za tim. I zbog toga što je vanjska forma toga dobročinstvo, želi se ljudima pomoći. Čovjek može imati fabriku, ali nema sredstava da pokrene proizvodnju. I onda uzima sredstva, unaprijed, proizvede i ovoj osobi koja bi možda tu robu kupila skuplje na određenom mjestu, dobije od njega jeftinije. I jedan i drugi su dobili. I zbog toga je islam napravio izuzetak, iako se radi o prodaji nečega što ne posjeduješ. Dakle, vidimo da je namjera imala značajnu ulogu u dozvoljavanju, odnosno zabrani. Prijeđimo na kazneno pravo. Šta je to što ubijstvo čini ovaj zločinom i sankcioniše, sankcioniše ga, a s druge strane isto tako ubijstvo prašta i ne sankcioniše ga na način kako sankcioniše ovu prvu vrstu. Čini ga namjera osoba želi nekoga da ubije, namjerno ga ubije, to je zločin i to za sobom povlači sankciju. S druge strane, osoba nije htjela da ubije, gađala je nešto lijevo pa je pogodila osobu čiji je život zaštićen. To se smatra nehotičnim, nenamjernim ubijstvom. U ovom slučaju se sankcioniše ubijstvom, a u drugom slučaju se ne sankcioniše ubijstvom. Zašto? Zato što mu namjera nije bila da ubije. A kod ovog prvog je bila namjera da ubije. I ovo prvo se tretira namjernim ubistvom, a drugo se tretira nenamjernim ubistvom. Šta je to što je napravilo razliku između njih? Namjera. Dakle, namjera ima velik utjecaj i veliku ulogu u svim oblastima islamskog prava. Vidi da smo prošli od obredoslovlja kroz bračno pravo, međuljudske odnose, poslovanje, kazneno pravo. Vidimo da nije tu svim tim oblastima igra igra bitnu ulogu i značajnu ulogu koju ili, ili određuje suštinu ili vrstu propisa koju želimo da damo za određenu stvar ili pojavu ili postupak. Kada je u pitanju nijet, izuzetak se pravi za dvije vrste postupaka – u kojima nije potreban nijet. I ako čovjek ih uradi, njegovo dijelo je ispravno bez nijeta. Prva vrsta su ostavljanje. Dakle, ono ostavljanje onoga što je zabranjeno. Jer to se to je vid, vid postupka koji se u šerijetu tretira postupkom. Da ostaviš nešto što je islam zabranio. Tu je dozvoljeno da čovjek ostavi, ne mora nijeti. Ako ostavi alkohol, ne mora nijetiti time nagradu kod Allaha Đelešanu neće biti odgovoran. Ali ako time, tome doda nije da to radi, radi Allaha Đelešanu, ne radi toga što mu to šteti zdravlju, imat će nagradu. Ali samim ostavljanjem on prestaje biti grešan i neće biti sankcionisan na onome svijetu. I druga vrsta postupaka, to su obavezni postupci mimo ibadeta, mimo obradoslovnih ovaj e, mimo ob, obradoslovnih či, e, ovih postupaka. Ti postupci su recimo vraćanje duga, to je obaveza. Izdržavanje porodice, to je obaveza. Njih je dovoljno učiniti da bi bili ispravni. Nije, nije potreban nije. Dakle, za ove dvije vrste postupaka se pravi izuzetak. Ali u jednoj i drugoj situaciji, ako čovjek na nijeti i donese lijep nijet, ima nagradu kod Allaha Đelešanu. Ali samim ostavljanjem harama, odnosno činjenjem onoga što je obavezan mimo ibadeta, jer imaju određene obaveze mimo ibadeta, To su, rekli smo, izdržavanje, vraćanje duga, e, pomaganje drugima i tako dalje. To su obaveze koje, ako ih učinimo samim činjenjem, prestajemo biti odgovorni, ali dobivamo nagradu ako ih nanijetimo. Tako isto i kod ostavljanja, ostavljanja harama. To je kada je u pitanju ovo pravilo, ako ima nešto nejasno u vezi s ovim pravilom, da, vas ne, da, da, da, da nije bilo jasno i da, da treba poja više pojašnjenja Bujru, ako ima kakvo pitanje u vezi sa onim što smo govorili. منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك